Նախորդանորությունների մասին համառոտ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը չեն իրականացվել Ադրբեջանի դիրքորոշման պատճառով։ Արցախի նախագահը ապարգևատրել է բուհերի գերազանցիկ շրջանավարտներին։ Հայաստանն այսօր նշում է Սամանդրության օրը։ Պաշտպանության բանակի թիկունքայինները նշել են իրենց մասնագիտական տոնը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը ԵԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի հետ հանդիպմանը քննարկել են Ադրբեջան-Ղարաբաղյան եւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացել է համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Նյու-Ջերսիի մասնաճյուղի Նայիրի պարախմբի մենահամերգը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Արցախի հանրապետության արտգործնախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունը մեկնաբանություն է տարածել Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության վերաբերյալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևերի կապակցությամբ։ Մեկնաբանությունում մասնավորապես ասվում է. ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերն այդպես էլ չիրականացվեցին Ադրբեջանի դիրքորոշման պատճառով, որը կտրականապես մերժեց ռազմական գործողությունները դադարեցնելու պայմանավորվածությունների առնչությունն իր նկատմամբ միևնույն ժամանակ պնդելով ռազմական անվտանգությունը խաթարող միակողմանի Արցախի կողմից զիջումների վրա։ Բանաձևերի ընդունումից հետո անգամ Ադրբեջանը բազմիցս տապալել է հրադադարի մասին պայմանավորվածությունները, ինչի մասին հստակ նշված է 884 բանաձևում եւ մերժել է հրադադարի հաստատման կամ դրա երկարաձգման վերաբերյալ առաջարկները։ Ավելին, Ադրբեջանը չիրականացրեց ոչ միայն բանաձևերի կարևորագույն Կրակի ռազմական եւ ճշտամական գործողությունների անհապաղ դադարեցման մասին պահանջը, այլև բոլոր մնացյալը խուսափել ցանկացած գործողություններից, որոնք խոչընդոտում են հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Արցախի նախագահի նստավայրում 3 տեղի ունեցել Արցախի պետական եւ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանների 2018 թվականին գերազանցությամբ ավարտած շրջանավարտների դիպլոմների հանձնման հանդիսավոր արարողությունը։ Մայրբուհի 74 եւ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի 17 շրջանավարտներ կարմիր դիպլոմ ստացան երկրի ղեկավարի ձեռքից։ Ուսման մեջ ցուցաբերած հաջողությունների համար դիպլոմների հետ միասին որպես հանրապետության նախագահի կողմից ապարքիվատրություն հանձնվել են դյուրակիր համակարգիչներ։ Շնորհակալական իր խոսքում Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի շրջանավարտ Մարիանա Պետրոսյանն ուսումը գերազանցությամբ ավարտած համասարանականներին կոչ արեց չսահմանափակվել ձեռքբերած գիտելիքներով։ Բուհն ավարտելով դեռ չի նշանակում, թե կայացած մասնագետ ես։ Ուղղակի ավարտել ես համասանական կյանքը եւ սկսել նոր կյանք, ասաց նա։ Ես ավարտում եմ աշխարհի լավագույն բուհերից մեկը։ Արցախի տնտեսության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը։ Ես առաջին բանը, որ ուզում եմ ասել, շնորհակալությունն է մեր ողջ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին ովքեր ջանք ու երանգ չեն խնայել մեզ որակյալ մասնագետներ դարձնելու համար, ովքեր մեր մեջ ամրապնդել են արժանապատիվ հայ լինելու գաղափարները, ովքեր նվիրված եւ համար աշխատանքի շնորհիվ մեզ եւս մեկ քայլով մոտեցրել են մեր նպատակին։ Շրջանավարտները նաև տարբեր խնդիրների մասին են բարձրաձայնել։ Մասնավորապես նրանք մտահոգություն են հայտնել Հանրակրթական դպրոցների շրջանավարտների կողմից բնական գիտությունների նկատմամբ հետաքրքրության անկմամբ։ Կրթության որակի բարձրացումը եղել ու մնում է հանրապետության իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Տարվա կտրվածքով վերանորոգվել են pedagogan համասանի մասնաշենքերը, ներկայում նոր շենքի կառուցման աշխատանքներն են սկսվել։ Շնորհավորական եւ շնորհակալական խոսքում ասաց պետհամասանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը։ Դիմելով շրջանավարտներին նա ընդգծել է, որ մեծ պատիվ է մասնագիտական հասունության վկայականները ստանալ հանրապետության նախագահի ձեռքից։ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը իր հերթին պատմական է համարել այս օրը, նշելով, որ վաղվանից շրջանավարտների համար սկսվում է կյանքի մի նոր փուլ, որը նույնպես ենթադրում է ամենօրյա տքնաջան աշխատանք։ Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ կրթությունը բանակից հետո երկրորդ հիմնասյունն է, որը պետք է ապահովի կայուն անվտանգ պետության ապագան։ Այս տեսակետից ձեր սերունդը խնդիր ունի լուծելու։ Դուք հերթապող պետք է իրականացնեք բոլոր ոլորտներում, նշել է ռեկտորը։ Բարձրագույն կրթության ոլորտում անհրաժեշտ բարեփոխումների ու հանրապետության նախագահի հանձնարարականով այդ ուղությամբ տարվող աշխատանքների մասին խոսեց կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Սիրելի շրջանավարտներ, ես ուզում եմ շնորհավորել ձեզ եւ շնորհակալություն հայտնել ուսումը գերազանցությամբ ավարտելու համար եւ ուզում եմ որպեսզի դուք միշտ հիշեք, որ պիտի կարողանաք հետևողականորեն շարունակել ձեր կրթությունը եւ հետևողական աշխատել, որպեսզի ոչ միայն կարողանաք ձեր մասնագիտական գիտելիքները, հմտություններն ու կարողությունները դրսևորել, այլև կարողանաք ստանձնել պատասխանատվությունը մեր երկրի ներկայի եւ ապագայի համար։ Շրջանավարտներին ուղղված շնորհավորանքի խոսքով հանդես եկավ նախագահ Բակո Սահակյանը, նշելով, որ գիտելիքների նկատմամբ սերը, աշխատասիրությունը, պատասխանատվության բարձր զգացումը կօգնի զարգացնել նրանց ունակություններն ու կարողությունները, դառնալ բարձրակարգ մասնագետներ եւ Արցախի արժանի քաղաքացիներ, ուրույն ավանդ բերել հայրենի երկրի զարգացմանն ու շենացմանը։ Այսօր դուք դնում եք ձեր ապագայի հիմք, կայուն, ամուր եւ հուսալի։ Սա է Սեփական ուժերով ամենօրյա քրտնադյան ու հետևողական աշխատանքով դառնալ հայրենիքին ու ժողովրդին պիտանի մարդիկ։ Թող այդ հաջողությունները ձեր կյանքում լինեն շարունակական եւ օգնեն արդյունավետորեն լուծել ամենաբարձր սկզբները, հասնել նույնիսկ ամենահավասնոտ նպատակների ու Իր խոսքում երկրի ղեկավարն ընդգծել է, որ պետությունը հետևողական աշխատանք է իրականացնում կրթության եւ գիտության զարգացման, երիտասարդների համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման, ժամանակակից գիտելիքներով զինված առողջ ու հայրենասեր սերունդ դաստիարակելու ուղղությամբ։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկային ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանում այսօր նշվում է սահմանադրության օրը։ 1995 թվականի այդ օրը երկրի հիմնական օրենքի նախագիծը ներկայացվեց համաժողովրդական հանրակրվեի։ Դա անկախ Հայաստանի առաջին սահմանադրությունն էր։ 10 տարի անց 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ին երկրում կրկին անցկացվեց սահմանդրական հանրակրվե, որի ժամանակ քաղաքացիները հավանության արժանացրեցին գլխավոր փաստաթղթում արկա փոփոխությունները։ Այդ փոփոխություններով ընդլայնվեցին խորհրդանի լիազորությունները։ Սահմանադրությունը փոփոխությունների է ենթարկվել նաև 2015-ին։ Մասնավորապես 2015-ի դեկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցավ սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվե, ըստ որի Հայաստանն անցում կատարեց կառավարման խորհրդանական համակարգի։ Նշենք, որ ըստ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության առաջին եւ երկրորդ հոդվածների Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է, իսկ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։ Սամանդրության օրվա արդիվ շնորհավորական ուղերձ է եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Ուղերձում մասնավորապես ասված է. Այսօր սահմանադրության օրն է։ Միևնույն ժամանակ այսօր մենք նշում ենք նաև պետական խորհրդանիշների օրը, ինչը կրկնակի տոնական ու կարևոր է դարձնում այսօրվա խորհուրդը։ Պետական խորհրդանիշները բացարձակ արժեքներ են, որոնց նշանակության գիտակցումը եւ պատշաճ արժեվորումը կարևոր նշանակություն ունեն երկրի այսօրվա եւ վաղվա օրվա համար։ Սահմանադրությունը համարվում է երկրի օրինականության խորհրդանիշ, սակայն յուրաքանչյուր պետության լավագույն խորհրդանիշը նրա օրինապաշտ եւ միաժամանակ օրենքով պաշտպանված քաղաքացին է։ Սահմանադրության հերթական տարեդարձի օրը մենք կարող ենք հպարտությամբ արձանագրել ոչ միայն ինքնիշխան, զարգացող, ժողովրդավարության ուղին ընտրած Հայաստանի Հանրապետության աներկբա գոյության փաստը, այլև միջազգային ասպարեզում նրա աճող վարկանիշի արկայությունը։ Շնորհավորում եմ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին։ Մաղթում եմ խաղաղություն, լավատեսություն եւ բարեկեցություն։ Մասնավորապես ասված է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի շնորհավորական ուղերձում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը երեք ընդունել է ՀԱԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է Արցախա-ադրբեջանական ուժերի շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանին տիրող իրավիճակը։ Մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը դեսպանին տեղեկացրել է Նախճիվանյան ուղությամբ օպերատիվ իրավիճակի եւ վերջին օրերի զարգացումների մասին, անդրադառնալով դրանց հնարավոր հետևանքներին։ Իր հերթին դեսպան Կասպարչիկը Դավիթ Տոնոյանին իրազեկել է բանակցային գործընթացում առաջիկա օրակարգային խնդիրների վերաբերյալ։ Կարծիքներ են փոխանակվել նաև տարածաշրջանային հնարավոր զարգացումների շուրջ։ Արցախի պաշտպանության բանակի թիկունքայինները նշել են իրենց մասնագիտական տոնը։ Նշել են իրականացված հսկայական ծավալի աշխատանքի վաստակած զգացումներով ծառայողական շուրջօրյա եւ չընդհատվող ակտիվ Երուսաղեմի մտնողորտում եւ առաջիկա անելիքների հստակ տեսլականով։ Լինելով պաշտպանության բանակի տարեկիցն ու նրա կայացման կարևորագույն լոկոմոտիվներից մեկը, Հանրապետության զինված ուժերի սնուցող երակը բոլոր ժամանակահատվածներում գտնվել է իր բարձրության վրա։ Իր հաշվեկշռում ունենալով Արցախյան ազատամարտի բանակաշինության տասնյակ տարիների եւ ապրիլյան դիմակայության փորձառությունը Տիկունքային ծառայությունը ոչ միայն այսօր է ունակ լուծել իր արչև դրված խնդիրները, այլ նաև հավանական մարտական գործողությունների ժամանակ։ Պաշտպանության բանակի Տիկունքային ծառայությունը այսօր գտնվում է կայացման ու զորքերի Տիկունքային ապահովման որակապես նոր մոտեցումների ձևավորման եզրափակիչ փուլում։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուգինի հայտարարությունները բացահայտ զառանցանք, անհեթեթություն եւ սուտ են վճարված Բաքվի նավթադոլարներով։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխոսնակ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության մամլոք քարտուղար Էդուարդ Շարմազանովը։ Նրա խոսքով Դուգինի պնդումը, որը հայկական քաղաքական համայնքի որոշ ներկայացուցիչներ պաշտպանել են, ակնհայտ սուտ է։ Սերժ Սարգսյանը միշտ կողմ է եղել Ղարաբաղյան հարցի արդարացի լուծմանը։ Նա միշտ հաշվի առել Հայաստանի եւ Արցախի շահերը եւ նման հայտարարություններն անբարոյական եւ անհեթեթ են, շեշտել է նա, ասելով, որ նման խոսակցություն երբեք չի եղել եւ չէր էլ կարող լինել։ Պատասխանելով Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից ռուս քաղաքագետների եւ փորձագետների համար Ադրբեջան կազմակերպված ուղևորության մասին հարցին Շարմազանովը նշել է, որ դա Բաքվի հերթական շոուն է, որը նպատակ ունի ցույց տալ, որ Մոսկվան իբր թե ադրբեջանամետ դիրքորոշում է զբաղեցնում, բայց բնականաբար նման բան չկա։ Դա Բաքվի հերթական քարոշչական հնարքն է, ասել է նա, հիշեցնելով, որ բազմաթիվ ռուս քաղաքագետներ եւ փորձագետներ բազմիցս այցելել են Ստեփանակերտ։ Նա Հայաստանի եւ Արցախի իշխանություններին կոչ արել զգոնություն եւ զգուշություն ցաբերել, որ เป զի Ալիևի ջրաղացին ջուր չլցնեն։ Երեք Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի ունեցավ համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Նյու Ջերսիի մասնաճյուղի Նայրի Պարախամբի մենահամերգը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Միացյալ Նահանգներում գործող Նաիրի պարախմբի անդամները վաղուց էին երազում լինել Արցախում, բայց միայն այս անգամ հաջողվեց լինել հայրենիքի այն հատվածում, որի մասին մինչ այդ միայն լսել կամ կարդացել էին։ Համերգից հետո մեր հանդիպմանն ասաց համազգային հայ կրթական եւ մշակութային միության Նյու Ջերսիի մասնաճյուղի ատենապետուհի Անի Չահլասյանը։ Ես մեր երկրորդ անգամն է որ Հայաստան ենք եկել։ Անցած անգամ Արցախ չհասրեցինք կանգ։ Ռուսաղը երեխեքը լացեցին, բզկտեցին միջև Գորիս հասել էին, բա ոչ չգնանք Արցախ, բան ու այս անգամ այնց ծրագրեցին, որ աշ պիտի գանք Արցախ։ Զրուցակցից հաղորդմամբ Նաիրի պարախմբում ընդգրկված են 150 պատանիներ ու աղջիկներ։ Նրանք շաբաթական 1 օր հաճախում են հայ ազգային բարի պարապմունքների։ 1 ժամվա պարապմունքի համար նրանք 1 կամ 1.5 ժամ ճանապարհ են կտրում տեղ հասնելու համար։ Հասակակից ամերիկացիները հաճախ նրանց չեն հասկանում, բայց նրանք շարունակում են պահպանել այն, գուցե թե միակ թելը, որն իրենց կապում է հայ ինքնության հետ։ Նպատակը Ամերիկայի մոտ արաբերում է դա, որ մեր երեխեքին գաբենք մեր մշակույթի, հայ ազգի, իրանց ինքնությունը նենց սովորացնենք, որ ենք հվարդ հայերն են, չնայած որ օտարների մեջ են ապրում։ Ուրեմն բարախումբը մի ծևն է այդ մեր համար։ Մեր նպատակը բարը չի իրականության մեջ։ Բարը օգտագործում ենք, որպես ասենք մեր նպատակին, որն է որ մեր հայերը հայ մեծացնենք օտարաբերում։ Բարախմբի ելույթները հայկական էստրադային հայրենասիրական երգերի ներքո էր։ Պարզվում է դա իր պատճառներն ունի։ Մենք շատ ենք սիրում ավանդական հայ հայկական բարերը, այդ որ երկփան չկա մեջը երաժշտությունը, ոնց որ փերտ բառնա, բայց մեր մոտ դնեցա որ օրինակ եթե համեք պիտի տանք, մենակ բարով չես կարող համեք տաս մեր մոտ։ Ժողովուրդը չեն գա նայեն։ Պետքա բար երկ լինի, իսկ երկը պետքա մեկը լինի, որ մարդիկ ճանաչում են։ Ուրեմն ճանաչողները ով են, ինչ բարեցինք, Ինգա Անուշ, չէ՞։ Մենք Ինգա Անուշի հետ համերգ ենք տվել Ամերիկա։ Բարեցինք Սիրուշով, մենք Սիրուշոյի հետ համերգ ենք տվել Ամերիկա։ Ինչ բարեցինք, բոլորի հետ համերգ ենք տվել։ Դրա համար էլ այդ բարերն ենք բարում։ Հարուսույց Պարքև Սանոսյանը հուզված էր։ Նրա համար Արցախյան բեմում հանդես գալը նվիրական երազանք էր, որ վերջապես իրականացավ։ Շատ լավ ելույթ ունեցանք, ժողովուրդը շատ շնորհություն ցույց տվավ մեզի եւ կարծեմ շատ հաջող ելույթն էր։ Մեզ համար ամեն դժվարության հանդեպ կարողացանք լավ ձևով ներկայացնել Համազգային հայկրթական եւ մշակութային միության Արցախի խորհրդի պատասխանատու Հերմինե Ավակյանը մեծեց զրույցում նշեց, որ համերգը նվիրված է Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-ամյակին, համազգային հայկրթական եւ մշակութային միության 90-ամյակին եւ համազգայինի Նյու Ջերսիի մասնաճյուղի ստեղծման 50-ամյակին։ Նրա խոսքով այսօրինակ նախաձեռնությունները շարունակական կլինեն։ Հետագայում մենք հետամուտ կլինենք, որ այսպիսի ծրագրերը շարունակական լինեն, որովհետև համազգայնի կառույցներ կան աշխարհի տասնյակ երկրներում եւ բոլորն ունեն իրենց թատերախմբերը, պարախմբերը, մշակութային օջախները եւ այս համերգը մեկ օրինակ էր ցույց տալու, որ մենք բոլորս աշխարհի որ ծայրում էլ որ բնակվենք, մենք բոլորս նույն մշակույթի, հայ մշակույթի գրողն ենք եւ տարածողն ու պահպանողն ենք։ Պարախումբը շարունակում է իր ելույթներն Արցախում, իր մեջ կուտակելով մի բուր արև ու կարոտ հայրենիքի այս գողտրիկ հատվածից։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է պարսկա առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 18-ից 23, ցերեկը 33-ից 38 աստիճան տաքություն։